kako bez nade, a onda se smije zna da izlaz iz vaše nevolje blizu. Znači to je hadis Hasr. To je kao recimo slučaj kada je u pitanju suša velika. je slično, pa da izlaz. U sunnetu je također potvrđeno da Allah ima stopalo i da ima nogu. لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد قد U džehennem će se stalno bacati nove grupe, a džehennem će govoriti ima li još, ima li još. Sve dok uzvišeni Allah ne stavi svoju nogu u drugoj predaji svoje stopalo na džehennem, pa će se džehennem skupiti i govorit će dosta je, dosta je. Hadis se zabilježi Buhari i Muslim. Znači, Allah Đelešanu je stvorio džennet i džehennem i ostaće prostora i u džennetu i u džehennem. Džehennem vidimo kako će Allah Đelešanu riješiti. Taj višak prostora džehennem će tražiti još, još, još, ali će Allah Žešanu staviti na njega svoje stopalo i svoju nogu, kako je došlo u rivajetu, i on će se skupiti i reći će dosta i neće više tražiti. A višak u džennetu koji bude u nekim hadisima je došlo doći nam je ovo, da će Allah Žešanu stvoriti stvorenja za, da popuni džennet. Nova neka. No, nove, nove ljude da popuni se mjesto u džennetu. To kad i oni uđu iz džennema. Kad završi se sve. Jeste, jeste. Hmm. Potvrda u sunnetu da Allah doziva i da ima glas i govor. Znači da Allah ono govori svojim glasom kako doliko je njeno. Kaže po sasvim Allah je rekao Ademu, odnosno Allah će reći Ademu na sudnjem danu, o Ademe. A Adem će reći, lebejke osadejke, odazivam ti se gospodar. Pa će ga Allah svojim glasom pozvati inna Allah je'muruke en tuhriđe min zurijetike ba'athan ilan nar. Allah ti naređuje da iz, od svojih potomaka izvede skupinu koja je zadehenna. Hadis je u Buhari i u Muslimu. Pa ste ovde, kaže poznatelj Allah će ga svojim glasom pozvati. Allah ti naređuje. Ovdje je poslanik sa srlem se izrazio, Allah ti naređuje, nije htio reći, naređujem ti. To je često u hadisima. Znači, da bi se izbjegao taj citat, koji bi direktno mogao reći, pripisati riječi, razumijete mi. Nego Allah će reći, naređujem ti da uradiš to i to. Ali je preneseno, poslanik je prenio tako, znači, da ti Allah naređuje da iz svog potomstva izvedeš one koji će za džehennem. Mutafeku na lej. Također je poslanik rekao, ma minkum mine hadila se okelimuhu rabuhu lejse bejnehu bejnehu tarđuma. Sa svakim od vas će Allah razgovarati, a neće biti posrednika između vas. Svaki pojedinac i mi pojedinačno jeste, imat će razgovor sa Allahom Đelešanom. Zatim imamo potvrdu Allahove uzvišenosti svojim bićem i njegovog uzlizanja iznad arša u hadisima u hadisima poslanika sasvima. Pa imamo, kaže ovde, prinesene u ruki da je poslanik se nam učio Rabbun Allah u ladi fissama, tehade se smo kamruke fissama, ala arditke, ma rahmetike fissama, ila rahmetike fil ab, ikfilana hubana, vahatajana, i tako dalje. Naš gospodar je Allah koji je na nebesima, i ostalo. Također poslanik se sallam je rekao Vol aršu fevkal ma, vallahu fevkal arš A arš se nalazi na vodi A Allah je iznad arša Wa huo ja'lemu ma entum alihi I pored toga najbolje zna šta vi radite To je hadis kod Ebu Davuda Kaže da je Hasan Kaže upitao je robkinju gdje je Allah Rekla je na nebesima Rekao ko, ko sam ja Rekao je Rekao Allah poslanik Onda rekao ne vjernica To je zabilježio imam muslim. To je, dalje imamo potvrdu da Allah svojim, odnosno sa svojim stvorenjima, svojim znanjem, sluhom i vidom, pa je rekao, najbolji iman je da znaš da je Allah s tobom magi bio. Kaže da je hadis dobar, hasen. Kada klanjate, nemojte pljuvati ispred sebe. To je poslijedno govorio zato što tada džamije nisu bile prostrte. Znači, nemojte pljuvati ispred sebe i nemojte na desno, Jer Allah je ispred vas kad klanjate, nego pljunite s desne strane ili ispod stopala. S lijeve strane ili ispod stopala, hadisi u Buhari i u Muslimu. Također je poslanik sa nam rekao u hadisu Buhari i muslima, o ljudi, polako, jer vi ne dozivate ni gluhog, ni onoga ko nije s vama, nego dozivate onoga koji sve čuje i sve vidi koji je blizu vas. Jer onaj koga vi dozivate, to jest Allaha, bliži vam je od vrata vaše jace. Misli se upravo na to, na to znanje, na sluh i vid. Imamo potvrdu da će vjernici vidjeti Allah na sudnjem danu iz hadisa. U Buhari u muslimu stoji jasan hadis u kojem se kaže Innakum se tarauna rabbakum kema tarauna kamar ne trbatr. Vi ćete vidjeti svoga gospodara kao što vidite mjesec kada je noć mjesec. La tu dal munefiru jetihi. Nećete se gurati da biste vidjeli. Znači, stojite na svom mjestu u svom mjestu u džennetu i imat će priliku da vidi Allah Đelešan. Fa in istatatum alla tuglebu ala salati qabla tulu salati qabla luba fefaru. Pa ako možete da stalno klanjate sabah i kindiju u džematu, uradite tako. Buhari muslim. Zašto baš ova dva a, namaza? neki kažu zbog njegove posebne vrijednosti, zbog odabranosti, tako drugi opet kažu ko bude čuo e, ko bude čuo ova dva namaza u džematu koja su najkritičnija jer jutro saba onda je Kindija je baš vrijeme odmora kad se ljudi vraćaju s poslova i ostalo u nekim mjestima to je vrijeme kad se ponovo radi posle pa povodne da pa će više opet neki tumači da to rečeno u vrijeme kad je bilo samo dva namaza ujutro i navečeru Jer mi znamo da prije Isra i Mirađa klanjali su po dva rekata i ujutru i po dva rekata na To je bilo upravo to vrijeme. To je za monafike najteže. Ali ovdje znači nije bilo jacita. Pa dobro, dva. Prije Isra i Mirađa. Prije nije uopće. Nije zatvorno vrata. Allah najbolje zna. E sad, s ovim bismo završili dio, ovo, ovo sad možda ste malo lutali, bilo vam je ovaj, do sad, ali sada dolaze teme koje su važne, koje u principu određuju islamsko vjerovanje. Prvo, znači, stav ehlo sunneta kad su u pitanju hadisi u kojima se spominju te osobine. Šta misli to s tem sljedeći put? Pa ja sam, tek je pola 11, što ste napravimo pauzu. Možemo kafe, ali nema. Mi dan ne smo nam Pazi, ja vjerovatno jedan mjesec neću moć biti. A da ću da ostaviti Imam nešto posle. Ja sam zato danas malo zakasnio da riješim djecu da ih odvede ovaj, drugi u Mekteb, a da mi kompletiramo. Ono ovaj ste pozivati ovo pol sata, čutim da ništa neću više. Mm. Možemo pauzu, možemo. A pa ne, ja pauzu. Ja pauzu. Kako god hoćete. Ja sam mislio, ja sam ja mogu, ja sam zato i namijenio danas. Da ovo završimo, znači, generalno ove... Mi moramo sve probuđevati ti nama. Ove teme. Pa onda kad ponovo, ako Bog da pođemo, da onda vidimo s tom travijskom makidom kako, šta i koga. Dobro. Znači, kakav je u principu stala Hrlo Sunneta kad su u Gdje ideš ti, Danis? Ono, ono, to ćeš pa Mhm, e, stave ahlu sunneta u vezi sa hadisima koji govore Allahovim osobinama. Kaže šejh ovde, ima mnogo drugih hadisa koji govore o istim osobinama Allaha Đalešanova koje je poslanik odredio. Fe inel firkate nađi ahle sunnava al džama ju'minun bidarik. Spašena skupina, ahlu sunneti džemat, vjeruju u sve te hadise, kao što vjeruju u ajete koji su objavljeni u Kur'anu bez tehrife. Tehrif je iskrivljenje značenja. Ovo što smo rekli. Kažu oni će gledati svoga gospodara, oni kažu gledat će blagodati svog gospodara. Ovo blagodat je iskrivljenje značenja. Ubačeno od njih. Otkud to? Ta, je li to rečeno tamo? Nije. Ali su ubacili to zato što pokušavaju negirati tu osobu. Vala ta'til. I bez negiranja, kao što smo vidjeli govor Allahu. Negiraju da Allah govori. Zašto to? Ovo men gajri tekif. Ali i bez ulaženja u kakvoću. Znači mi znamo da Allah govori. Da se Allah spušta na zemaljsko nebo. Da Allah iznad Arša, da se uzdigo iznad Arša. Kako? Ne. Ne ulazimo u to. I dalje bez tenfila, bez poređenja sa stvorenjima. Ništa nije kao Allah. Njemu ništa nije slično i nikomu nije ravno. Je to u redu? Znači, nema poređenja ni u kom smislu, ni u kom pogledu. Bel humul vasatu fil firakil umma. Oni predstavljaju srednji put među svim sektama u ummetu. Kama anna al ummeta al vasatu fil umam. Kao što je ovaj islamski ummet, srednji, predstavlja srednji put među ostalim ummetima i vjerama. Znači, šeht nam ovdje kaže, islamski umet je srednji umet kad su u pitanju vjere. Uzmite, na primjer, samo odnos prema, prema, prema Bogu. Jevreji su opisali Boga na načine, vidjeli smo, kažu siromaše, kažu nemoće, kažu umorio se, kažu borio se sa Jakubom, sa, ja, sa znate da ima to tamo u njegovom kazivanjima da se on bori pa je, pa je jako pobijedio Boga pa onda njemu kasnije rekao znaš ti s kim se ti borio pa, pa je rečeno ne znam onda to sam ja i zato ću ti dati da imaš ovo ono, to sve njihova kasivanja tamo To ozbiljni ljudi To smatraju Boga ja, možda čovjekom nekim. pa došao kao u vidu čovjeka pa ga jako pobjedio. i tako. Pa, ja. Ali pazi, ja ti govorim kako A, oni opisuju imaju postavku imamo s druge strane kršćane koji su pretjerali s druge strane gdje su rekli Bog e, pa su pa čak zbog nekakvog Isa ali i Salama i ostalo i dolazi Islam u principu koji je srednji put i koji kaže vjerujemo u Boga onako kako on sebe opisao u objavi kome ništa nije slično, ništa nije kao ono, ali koji posjeduje sve osobine savršenosti, koji je stvoritelj, upravlja svim i tako dalje i Uzmite poslanike sa Jevreji su ubijali svoje poslanike, tako Pa između ostalo pokušali su ubiti Isa i Muhameda sa sam. U, u, u Siriji je zabilježeno da su tri puta pokušali izvršiti atentat na poslanika sa sam pokušali su Isa ubiti, ubili su prije njih, ubili su Jahija, Zekerija, ne znam nija, koliko sve ne. Imamo s druge strane kršćane koji su od svoga poslovnika napravili božanstvo. I dolazi islam koji kaže Muhammed je Allahov poslovnik. Sa svim to što to znači što pripada od počasti, ali nije ništa više nego li Allahov rob.